ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอย่างว่า มีอสารพิษสี่จำพวก ที่มีฤทธิเดชอย่างแรงกล้า ถ้ามีบุรุษ ผู้รักชีวิต ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ อสารพิษสี่จำพวกนี้ มีฤทธิเดชอย่างแรงกล้า ท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลา ให้อาบน้ำตามเวลา ให้กินอาหารตามเวลา ให้เข้าสู่ที่อยู่ตามเวลา เวลาใดที่อสารพิษทั้งสี่จำพวกนี้ ตัวใดตัวหนึ่งเกิดโกรธขึ้นมา เวลานั้นท่านก็จะพึงถึงความตาย หรือได้รับทุกข์เจียนตาย กิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิดอย่างนี้ Pickles, suppose there were four vipers of fierce heat and deadly venom. Then a man would come along, wanting to live, not wanting to die, desiring happiness, and averse to suffering. They would tell him, "Good man, these four vipers are of fierce heat and deadly venom. From time to time, they must be lifted up. From time to time, they must be fed. From time to time, they must be laid to rest. But if one or another of these vipers ever becomes angry with you, then, good man, you will meet death, all deadly suffering. Do whatever has to be done, good man. พิสุทั้งหลาย ครั้งนั้น บุรุษนั้น กลัวอสารพิษทั้งสี่จำพวกนั้น จึงหนีไปในที่อื่น ส่วนทั้งหลายก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ มีเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกอยู่ห้าคน ได้ติดตามมาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ใด ก็จะฆ่าท่านเสียในที่นั้น กิจใดที่ท่านควรทำ ก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิด Then because, afraid of the four vipers of fierce heat and deadly venom, the man would flee in one direction or another. Then they would tell him, "Good man, five murderous enemies are pursuing you," thinking, "Whatever we see him, we will take his life right on the spot." do whatever has to be done good man กระนั้น บุรุษนั้นกลัวสารพิษทั้งสี่จำพวก และกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้งห้าคนนั้นจึงหนีไปในที่อื่น คนทั้งหลายในที่นั้น ก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญมีเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศ เงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ใดก็จะตัดศีรษะของท่านเสีย กิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสเถิด Then b i k u s afraid of the four vipers of fierce heat and deadly venom and of the five murderous enemies that man would flee in one direction or another. Then they would tell him, Good man, a sixth murderer, an intimate companion, is pursuing you with drawn sword, thinking, Whenever I see him, I will cut off his head right on the spot. Do whatever has to be done, good man. ในครั้งนั้น บุรุษนั้น กลัวสารพิษทั้งสี่จำพวก ที่มีฤทธิ์เดชอย่างแรงกล้า กลัวเพชฌฆาตผู้เป็นฆ้าศึก ทั้งห้าคน และกลัวเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศ เงื้อดาบติดตามอยู่ จึงหนีไปในที่อื่น เขาไปพบบ้านร้างเข้าหลังหนึ่ง จึงเข้าไปสู่เรือนร้างบ้างเปล่าหลังนั้นลูบกลำภาชนะบ้างเปล่าชนิดหนึ่งอยู่ ชนทั้งหลายในที่นั้น ก็บึงกล่าวกับเขาว่า ท่านผู้เจริญ ในที่นี้มีโจรทั้งหลายที่คอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาสู่บ้านร้างนี้เสมอ กิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิด Then Picus afraid of the four vipers of fierce heat and deathly venom and of the five murderous enemies and of the sixth murderer, the intimate companion with drawn sword. That man would flee in one direction or another. He would see an empty village. Whatever houses he enters is void, deserted, empty. Whatever part he takes hold of is void, hollow, empty. They would tell him Good man, just now, village attacking d e c o i t s will raid this empty village. Do whatever has to be done, good man. ก็ในครั้งนั้น บุรุษนั้น กลัวสารพิษทั้งสี่จำพวก กลัวเพชฌฆาตทั้งห้ากลัวเพชฌฆาตคนที่หกและกลัวโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้าน ซึ่งหนีไปในที่อื่น เขาไปพบพ่วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง ฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจ เต็มไปด้วยภัยอันตราย ฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัย แต่ว่าเรือแพหรือสะพาน ที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มี ครั้งนั้นบุรุษนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็ห่วงน้ำนี้ใหญ่นัก ฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจ เต็มไปด้วยภัยอันตราย แต่ฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัย แต่ว่าเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มี อย่ากระนั้นเลย เราควรจะมัดหญ้า ไม้กิ่งไม้และใบไม้ผูกเป็นแพเกาะแพนั้นไปพยายามไปกับด้วยมือและเท้า ก็จะพึงถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี ในครั้งนั้น บุรุษนั้นได้ทำตามความคิดของตน ก็ว่ายข้ามฟากถึงฝั่งโน้นแล้ว เป็นพรามขึ้นบกไป Then afraid of the four vipers of fierce heat and deathly venom and of the five murderous enemies and of the sixth murderer the intimate companion with drawn sword and of the village attacking the coils. The man would flee in one direction or another. He would see a great expanse of water, whose near shore was dangerous and fearful, and whose further shore was safe and free from danger. But there would be no ferry boat or bridge for crossing over from the near shore to the far shore. Then the man would think, there is this great expanse of water, whose near shore is dangerous and fearful, and whose further shore is safe and free from danger. But there is no ferry boat or bridge for crossing over. Let me collect grass, twigs, branches, and foliage and bind them together into a raft, so that by means of that raft, making an effort with my hands and feet, I can get safely across to the far shore. Then the man would did likewise, so he crossed over, gone beyond. The Brahmin stands on high ground. ที่สนทนาอุปมานี้ เราสมมุติขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความโดยง่าย คือในข้อนั้นมีเนื้อความดังนี้ว่า อสารพิษที่มีฤทธิเดชอย่างแรงกล้าทั้งสี่จำพวกนั้น เป็นชื่อของธาตุทั้งสี่กล่าวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟ และธาตุลม b e c u s e I have made up these simile in order to convey a meaning. And this is the meaning here. The four vipers of fierce heat and deadly venom. This is a designation for four great elements: the earth element, the water element, the heat element, and the air element. คำว่า เปจฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้งห้าคนนั้น เป็นชื่อของอุปทานขันทั้งห้ากล่าวคือ อุปทานขันคือรูป อุปทานขันคือเวทนา อุปทานขันคือสัญญา อุปทานขันคือสังขาร และอุปทานขันคือวิญญาณ The five murderous enemies. This is a designation for the five aggregates subject to clinging, that is, the material form aggregate, subject to clinging, the feeling aggregate, subject to clinging, the perception aggregate, subject to clinging, the volitional formations aggregate, subject to clinging, the consciousness aggregate, subject to clinging คำว่าเปชคาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศ เงื้อดาบติดตามอยู่นั้น เป็นชื่อของความกำหนัดด้วยอำนาจความเปลินคือนันทิราคะ The sixth m u r d e r e u s the intimate companion with drawn sword, this is a destination for delight and lust. คำว่าบ้านร้าง เป็นชื่อแห่งอายตนะ ภายในทั้งหก คือถ้าแม้บัณฑิต ผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ครวนอายตนะภายในทั้งหกนั้นตาหูจมูก ลิ้น กายและใจ ก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่า ทั้งนั้น The empty village This is a d e s t i n a t i o n for the s i x internal sense b a s e s If a wise, competent, intelligent person examines them by way of the eye, ears, nose, tongue, touches, and mind, they appear to be void, hollow, and empty. กมาโจรผู้ฆ่าชาวบ้าน เป็นชื่อแห่งอายตนะ ภายนอกทั้งหก คือตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูป อันเป็นที่พอใจและไม่พอใจบ้าง หูก็ย่อมเดือดร้อนเพราะเสียง อันเป็นที่พอใจและไม่พอใจบ้าง จมูกก็ย่อมเดือดร้อนเพราะกลิ่น อันเป็นที่พอใจและไม่พอใจบ้าง ลิ้นก็ย่อมเดือดร้อนเพราะรส อันเป็นที่พอใจบ้าง และไม่พอใจบ้าง กายก็ย่อมเดือดร้อนเพราะโผฏฐะอันเป็นที่พอใจบ้าง และไม่พอใจบ้าง ใจก็ต้องเดือดร้อนพระธรรมารมอันเป็นที่พอใจและไม่พอใจบ้าง Village attacking d e c o i t s This is a designation for the six external sense bases. The eye is attacked by agreeable and disagreeable forms. The ear is attacked by agreeable and disagreeable sounds. The nose is attacked by agreeable and disagreeable odors. The tongue is attacked by agreeable and disagreeable tastes. The body is attacked by agreeable and disagreeable tactile objects. The mind is attacked by agreeable and disagreeable mental phenomena คำว่าห่วงน้ำใหญ่นั้นเป็นชื่อแห่งโอคาทั้งสี่คือโอคาคือกามโอคะคือความมีความเป็นโอคาคือทิฏฐิและโอคะคืออวิชชา The great expanse of water this is a destination for the four floods the flood of sensuality the flood of existence, the flood of views, the flood of ignorance คำว่าฝั่งข้างนี้ อันเป็นที่น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายนั้น เป็นชื่อแห่งร่างกายของตน the near shore which is dangerous and fearful this is destination for identity คำว่าฝั่งข้างโน้น เป็นที่เกษมปลอดภัยนั้น เป็นชื่อแห่งนิพพาน The further shore which is safe and free from danger this is a destination for nibbana คำว่าแพนั้น เป็นชื่อแห่งอริยมรรคมีองค์แปดกล่าวคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาชีวะ สัมมาวายามะ The raft this is the destination for the noble eightfold path that is the right view right intention right action right speech right livelihood right effort right mindfulness and right concentration คำว่าพยายามไปกับด้วยมือและเท้า เป็นชื่อของความเปลี่ยน making effort with hands and feet this is the designation for the arousing of energy คำว่า พรามว่ายข้ามฟากถึงฝั่งโน้น ขึ้นบกไป เป็นชื่อแห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย crossed over gone beyond The Brahmin stands on the high ground. This is a destination for the Arahant.